Iru goizbegin, gure gomita amets arzaiuz, gure esku dago dinamika aipatzen ari gira, elduden ekainaren sortzean urte bat ospatuko du mugimendu unek, erritara da, eta esku bidearen alde euskal errian lan egiten duen dinamika beraz, esku bidearen aldeko uh, eh, aldarikapen sumeetariko bat da, hau, zure ustez uh, amets arzaiuz? Eh, ez dakit, xumea den, edo azteko oinarri, oinarrizko atxe maiten dute, ez, nik, eh, pentsatzen dut erabakitzeko eskubidea edo deliberatzeko dretsoa ariketa demokratiko oinarrizko dena ez bakoitzak badu bere etorkizunaren jabe izateko e, dretxo hori, eta hori da aldarrikatzen ezagik xumea den, edo abia puntu bat da, hasteko eta gero horren inguruan biltzen den jende guzia elkartu nahi du beraz herritarren dinamikak, eta uste dut eh, abia puntuzkoa edo oinarrizkoa izateak ez diola garrantzia kentzen ez baldin bada eta emaiten ikuste dut beste eskubide guzia hortarik ere hasten direla norberak bere etorkizunaren jabe izateko eskubidea badu, nor deliberatuko du gure geroaz guk aurrek baino hobeki. Aipatu duzu ostiontzuk lujalde Elkagoaren aldarrik apena ipagalan ere eraman zela, ez ezko bat lortu genuela, jende guti ala ere edo bintzat, eh, karrikan uh, eh, aipatu zen uh, etzela gizarteratu aldarrik apena hau, edo mota hau, uste duzu hor gure eskuda gurekin lortuko dela jende gehiago biltze hortan? Pentsatzen dut, behar bada ekainaren zortziko gizakate horrek badu itxura eta durangotik iruñara ingo den horrek e, eh, askia handia zabala eta erraldoia ere izaiteko eta behar ba olako kolpe bat izanen da, bai ilusioa zabalduko duena eh, ikusi dugu, beraz eh, beste lekuetan ere egin izan direlarik olako gauzak gero biderkatzen hasten dela eta jendea lotzen zaiola eta jendeak sinismena hartzen baldin badu nunbait zerbait badoa laintzina sinismen hori batzutan gero geldi ezina bilakatzen da. E, ez nuke beste lekuekin eta beste egoera batzuekin e, kasu hontan Kataluniarekin konparaketa zuzenik egina, baina egia da, gertatu izan diren gauzak, e, sinismen horren zabaltzeko, behar bada hemen ere beste gisa batez, baina emaiten aldirela, eta agian, agian, beraz laister heldu den gizakate erraldoi horren irudiak, eta egun horrek, e, gu ere unkituko gaitu eta mobilizatuko du jendea, eta batez ere mobilizatuko du ilusio baten indarrez eta pentsatzen dut sinismen hori zabaltzen hasten aldela. Katalunia eta Eskozia ipatuko ditugu istantia, baina uh, eh, erranduzu gogoeta bat erabantzin utela zure lagunekin eh, ipagalderat ekartzeko ere, gai horren ekartzeko ipagalderat, eta preseski ze, ze lan mota eramaiten da Euskal Herri guziaren lotzeko gai horren inguruan? Mm, azken finean, bo, ez dakitxo beran ingurukoa edo. Zeratuko dut, errandut dinamika hau, zerbait berezi baldin badut, eta uste dut zabaltasuna hartzeko eh, hortan duela bere indarguna nagusia, herrian herrian dinamika herritar bat da, eta oinarri ideologiko e, eh, abia puntuzko hori badu, eraz herri bat gira, eta badugu erabakitzeko eskubidea, horren inguruan eh, herritarrak biltzen dira, beraz, haien dinamika propioz, eta haien sinismen, eta haien egiteko manera gasmatzen ari dire herrian herrian, eta beraz, dinamika hau geroan zer bilagatuko den parte hartzen diren herritar horiek deliberatuko dute, eta ez du gainetik deusik eta konsignarik zeratzen espaldin bada oinarri hori. Beraz, guk gurean irakurketa berea egin, irakurketa berea egin genuen, eta ikusi bereziki nola eh, ari zen zabaltzen eta egoaldean beldurra edo gu bazterretik e, begira gelditzeko beldur hori senditu ginoan, eta orduan nolabait lotu nahi, gero nola, lotu, nola lotuko den nola lotzen, eh, hemen jendeak eh, hartzen baldin badu beretzat eta dinamika propioa rasmatzen baldin baditu edo horren inguruan lanketa edo gogo eta bat ere maiten baldin badu, berez lotzen joanen da eta konexioak eginen dira, eta guk horren abia puntu bezala edo pentsatu ginduen, muga gainditzen duen eh, eskubide eta aldarrikapen eta gogo bat baden einean, beraz muga lekuetan eskuak juntatzea elkarri eta horregaitik, beraz mugaz gaindiko gizakate ekimen hori da gure hemengo abia puntua bereziki heldu den astean heldu baita ekainaren sortziko baino lehen egin nahi ginuen e, simbolikoki baldin bazen ere iparraldeak eh, bere gogoan bazuela e, ekainaren sortziko gizakate hori hori erakusteko sartuko gira xeetasunetan laizteak zurekin amantzak zaiuz, itzordu unentzat, eh, ala ere, aipatzeko hor, eh, Europan eh, zehar eta munduan zehar eh, eginak izan dira, eh, aldarrikapen eh, horiek, erabakitze eskubidaren inguruan, eh, estatu batzutan onartuak izan dira, besteetan ez, Eskozia eta Katalunia parez-parez hartzen ditugu. Elikatzen ote da Euskal Herria, edo gure eskudago dinamika ere bai, olako aldarrikapenetaz, baute da, konexio bat egi Azteko uste dut badela esperantzaren konexio bat ez, e, herri bakoitzean alako dinamika bat ematen denean, pentsatzen dut e, itxaropen eta etorkizunaren jabe izateko eta norberak bere bide propioa iteko ilusio batez hasten dela, gero leku bere forma hartzen dut, pentsatzen dut eskozian gisa batez zindutela aski e, hautezkundeak beraz irabazi ditu alderdi nazionalistak, SNPek eta han bide instituzionaletik egin dute dena eta handik ari dira lantzen eta Katalunian errangen kasik alderantzizko e, eh, abia puntu bat izan dela eta guziz herritarren dinamika bat izan dela presio egin diona klase politikoari eta kasik politikoak izanik ere nazionalista deklaratuak e, ezin herritarren indarro horri eh, Fernatuz egon dira eta beraz aintzina badoa zela hor baina bereziki oinarri oinarrizko jendeak bultzaturik. E, uste leku guztietan dena den errandu dana badela esperantzaren eta ilusio politiko baten konexio bat eta hemen ere lotura mental hori badela beste gauz bada gero nola baliatzen ditugun hor aski hurbil dira gure gandik, esan dut Europan dira bi horiek, Katalunia e, gainera gu bezala mugaz gaindiko e, herri bat da, naiz egoaldeko Katalunian emaiten ari den dinamika hori, pentsatzen dut horietan sortzen diren inertziak baliatzeko guk ere behar handik heldu baldin bai zaigu aldeko aizea gure goiala zabaltzen eta asmatu. Segidan, joren gira intzina, eh, entzuleak egan bezala, eta horrein guen, mitzatzera joren gira. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta kasik amaika dira Euskal Iratietan, ametsak zaiuz, zurekin segitzen dugu, gure esku dinamika egitegaz eh, mintzatzen, itzordu bat, eh, handugu antolatzen eh, ari zela, eh, maiatzaren hogeita amaikan izanen da, auge itzordua, eh, ipagalaren zat, eta munga bez, munga ba, bazteran diren egi hoien zat, aipatzen eh, diguzu, eh, Lehen lehenik nola egin duzuen antolatzeko eta zer irudikatu nahi den, azken finan gizakate honekin? Ba, aski Simplea izan da, duela egun gutxi eta lagun batzuk eta bildu ginen, e, lehen aipatu dudan eh, gogo edo behar hori sanditzen minuan lotzeko pixka bat egoaldean eta abiatu den herritarren dinamika kasi geldi ezin horri, eta orduan eh, hemendik zer egin nola egin pentsatu ginen hori simbolikoki e, polita izaiten altzela muga herrietan, batean baino gehiagotan, gizakate txipiak antolatzea eta mugaz bialde zangoak ditugunok eh, eskuz juntatze elkarri eta gure zaurien josteko manera bat ere bazela. Beraz, ala eh, pentsatu zen egutegian eh, hainitz data ere ezpaitzen aintzinetik eta ala behar zelako maiatzaren hogeita maika beraz larun bat goizean amaika tardietan itzordua finkatu eta bos lekuetan azkenean antolatu izan da, lekuan lekuko jendeek hartu dute horren antolaketa lana, ideia astapeneko bat zen, baina gero e, berez jinda, beraz leku bakoitzean sortu da hori antolatzeko gogoa. Eta itzorduak e, eh, zehaztuko ditut, bat da endaian, beraz eh, Santiagoko zubian, eta endaiatik irunera eginen da, beste bat bada saran e, bidean den diturni harrian emanada itzordua amaikak terdietan, dantxarian ere antolatua da eta sareta ostatu ondoan da itzordua, antolatua da ere baigorrin eta izpegiko kaskoan eginen da, eta antolatua da ere larrainen, eta erroi mendin emana da itzordu amaikak tarritan beraz, intentzioa da asmoa da bos lekuetan denbora berean egitea gizakatea muga gainditzen duena, eta gure zaurien josten hasteko ere eskuz elkarri juntatzea manera bat izaiten alda. Beraz, amaikaterrietan elkartu eta amabietan gizakatea osatu. Hori izanen da, bos lekuetan denbora berean egin onden ekimena. Elburua bada, gero, um, taldeak osatzeko, gure eskudako taldeak osatzeko um, ekimen Egia erran momentuz gure begiak eta eskuak eh, larun bat arte heltzen dira, gero ekainaren zortzikoan parte hartuko dugu, eta ez dugu sobera pentsatu aintzina begira zer, zer egiten aldean edo zer eginen den nik uste dut interesgarria dena dena jendea biltzea eta gero biltzen den jendeak berak deliberatuko du zer egin horra biltzera eraman duen gogo horrekin. Zuro ustez, azken eh, hitz bezala, uh, zergatik jendea joan behar da, uh, eh, kainaren uh, sortzian ekimen horretarat? Nik uste dut, izanen delako egun bat aski berezi Euskal Herriaren zat, behar bada estetikoki ere gizakate erraldoi horrek beraz durangotik iruñera joanen denak markatuko dituela berbara kontzientziak eh, Katalunian eta markatu izan dituen bezala lehenago eta Angel Oiarbide gure esku dagokoari entzun izan diot eta ez da, ez da manera txarrena jendea komentzitzeko eta beraz sinismen oso zerraiten du eta sinisten duenak sinismena zabaltzen du ere beraz nik hartu dut pixka bere hitz hori gogoan eta erraiten du ekainaren sortzia helduko dela eta etxean dagunak pentsatuko duela nik ze egiten dut. Etxean ez dut deus oberik egiteko ara joaitea baino eta nire eskuak lotzea baino beraz. Ea ekainaren sortzia heltzen den eta jendeak pentsatzen duen etxean ezin dela egon egun hortan eta han izan behar dela absolutoki Euskal Herriaren egun garrantzitsu bat izaiten aldelako aintzina begira eta... Durangotik iruñara da gizakatea, eta gizakatea ez da pasatuko beraz iparraldetik, baina uste dut iparraldea pasatu behar dela gizakatetik. Eta preseski, ez zuen lekua atxeman ebadu zue gizakate honetan, eh, iparraldeko ontartea, eh, bada, ipar euskal egiaren zata, itza eh, egian izanen da, edo osoan, eta hori eh, egian ez dut eh, kesatu nahi eh, itzako biztanleak. Iruña haintzin duzu hori, eunta maikat, eunta ma kilometroak eh, izanen dira horiek, eh, behio behitia haintzin bizitza egia duzue, eh, han duzue itzordua beraz gizakatearen zata jamanetan sartzen alzarete, ere bai antolatzaileekin eh, jakizuen zuleak gure eskudago puntu eh, net webgunean eh, informazio guziak badira eta zuen kilometroaz edo ipagaldeko kilometro harturatzen direnekin jamanetan sartzen alzarete ametsak zaiuz, eskertzen zaitugu goizuntan zuen ekimena beha eta eh, beha eskertzen zaitugu gure galdera erantzunik ere bai, mire esker. Aí imenska svoji.